Teško mu je što ćete na muke udariti. Jedva čeka da pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv. Ako oni glave okrenu, ti reci, meni je dovoljan Allah, nema drugog Boga osim njega, samo se uzdam u njega, on je gospodar Arša veličanstvenog. Istinu je rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم Zahvala uzvišenom stvoritelju na njegovim neizmjernim blagodatima. Dragog Allaha molimo da nam te blagodati čuva tako što će nas počastiti da budemo njemu zahvalni. Zaista se blagodat zahvalnošću čuva, a i blagodat koju želiš i priželjkuješ zahvalnošću donosi. Molim Allaha da nas učini od onih koji su njemu zahvalni. Salavat selam njegovome miljeniku, časnoj porodici, plementima, shabima zamolio bih braću da se pomaknem odmah malo naprijed ako nije problem jer ima i sestara da mogu one proći. Slobodno se pomaknite, evo može ovdje još. Abdullah, priđi. dragom gospodaru koji nas je počastio da nastavimo druženje sa hadisom Božijeg poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam. U jednoj predaji se kaže da je Božji poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Men ahja sunneti faqad ahabbani Onaj ko oživljava moj sunnet Onaj ko oživljava moj stil života On mene uistinu voli وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِي فِي الْجَنَّةِ A onaj ko mene voli, bit će sa mnom u džennetu. I kada dolazimo na halku hadisa, najprije trebamo čistiti svoje nijete da ovo bude trenutak kada produbljujemo svoju ljubav prema stvoritelju i prema njegovom miljeniku Muhammedu. I kada ima dijela koja činimo zato što želimo ovo ili ono od ovoga svijeta. Nastojimo da naš dolazak ovdje bude naša gradnja ahiretske kuće. I nemojmo dozvoliti da nam Dunjaluk bude taj koji nam je pred očima tu. Želim sa vama na početku podijeliti jednu dovu koju bih volio zaista da sva braća i sestre uči. I ta dova je toliko toliko bitna, toliko značajna da kada ni jedne druge dove se ne bi sjetio. Ako se sjetiš te dove dovoljno ti. Ako zaboraviš tu dovu, kad bi se svake druge dove sjetio, možda ćeš nešto izostaviti. Ta dova je ovako. Gospodaru, molim te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Mohamed. Sallallahu alaihi i gospodaru, utječem se kod tebe od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočište tražio tvoj miljenik Muhammed. salallahu Znači, molim te gospodaru, daj mi svako dobro koje je bolio Resulullah. A on je najbolje znao i na Dunjaluku i na Ahiretu šta je dobro za čovjeka. I podigneš ruke, kažeš, nemaš vremena iza namaza da proučiš dobro. Kratko, rečenica jedna. Gospodaru, molim te svako dobro koje je od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi I kod tebe utočište tražim i ne znam jeste li primijetili nekada me upitaju što to radi u dobama. Jeste li primijetili nekada naša braća Arapi okrenu ovako u ruke? Naopako. Kaže šta im je to? Kaže. Jel oni mole ili ne mole? Kaže, kada se moli Allah da te zaštiti od nečega. Znači, u trenutku kada se spominje nešto što je gospodaru dalji od nas belaje. To je praksa da se radi. Da vam ne bude čudno, vidjet ćete nekada ljude, možda kada budete neko od vas na umri, na hađu, budete putovali po muslimanskim zemljama. Dakle, ova dova u sebi je sadržala ova, ova sva dobra i traženje utočišta od svakoga zla. Dakle, gospodaru, molimo te da nam podari svako dobro koje od tebe traži tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi wasallam i molimo te da nas zaštitiš od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočište tražio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi i kada se onda sjetiš hajirli života fini stvari, svega, znaj da se to tom dovo moli i kada se sjetiš bilo kojeg belaja, problema, znaj da si ovim drugo, drugim dijelom dobije molio Allah. Jer je poslanik tražio gospodar zaštitimo od siromaštva. Gospodar zaštitimo od potrebe prema ljudima. Gospodar zaštitimo od ljenosti. Gospodar zaštitimo od nemoći. Gospodar zaštitimo od kukavičluka. Gospodar neka naš musibet, daće, ne bude uvjeren. U Dunjaluk će biti musibet, a daće. A nek ne budemo iskušani u vjeri. Neka nam vjera bude postojanja. Svako, Boži poslanik je molio Allaha, zaštitimo od nemoći. zaštitimo od starosti kada ću u reziletu biti. Dakle, ova, ova doba je nešto što sam na početku planirao sa vama podijeliti prije nego što se sjetimo imama Buharije Fatihom ili dobom. Mi smo uobičajali uvijek prije čitanja hadisa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sjetiti se dobom ili Fatihom velikana koji je uložio napor i trud da bi ovu hadijsku zbirku pred nas iznio. Mi ćemo sada ako mogu, da proučiti. Ridaj lila je Fatih. Poglavlje je posljednje, odnosno predposljednje u knjizi o gusu, o kupanju. I ovim smo ako Bog da završili jedno čitavo poglavlje. Na desetine hadisa su bile tu. O kupanju, o gusu. I zanimljivo je da kada se dijete rodi, okupaju ga. Po sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam provučujemo ezan i kamet na desno i lijevo uho kao da će mu život biti period između ezana i kameta, jel? između i kameta i ezana i kada insan preseli po sunnetu Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam jer to nema u Kur'anu, nema u objavi nego u stilu življenja Muhammeda sallallahu alaihi wasallam mi svoje umrle opremimo, okupamo stavimo u odjeću koja se zove čefini odjeću koju ćemo svi jedan dan ponijeti i obući i na dostojanstven način se s tom osobom često dragom osobom oprostim onako kako nas je Rasulullah sallam naučio. Ovo predposljednje i posljednje poglavlje iziskuje jedan uvod jer se govori o stvarima koje su inače intima. I Ulema je, nas je naučila da je onaj hadis Božijeg poslanika inna Allahe Allah se zaista mnogo stidi. I društvo u kojem ima stida ima u njemu dobra. Kaže Božiji poslanik sallallahu alaihi sallam el imanu wal urana. Kaže dvije stvari koje stalno jedna s drugom idu. Ne odvajaju se jedna od druge. Je stid i iman. Kad nema imana, nema ni stida. I kad nema stida, nema ni imana. Zašto ovo govorim? Hadis, odnosno poglavlje je poglavlje kada se spolni organi susretnu, muški i ženski. I mi moramo i ovome govoriti. Na nama je da naučimo i ovim aspektima života koji vjernik i vjernica moraju poznavati. Nemojte da bude kako je to u nekim muslimanskim zemljama, a kaže subhanallah, pa on nije ni znao da se u toj situaciji treba okupati. Mislio je da intimni kontakt treba biti u potpunosti da bi se čovjek trebao okupati. Dakle, ovaj hadis nam govori o tom aspektu. I vjernik, kao što smo prošli put kazali, i vjernica uvijek vode računa o svome stanju. Ovdje nas Resulullah sellem uči o propisima vezanim za intimni odnos. Haddesena Muaz ibn Fedale, prenio nam je Muaz ibn Fedale, kala haddesena Hišam, prenio nam je Hišam. Wa haddesena Ebu Nuaym an Hišam, an Qatada, an il-Hasan, an Ebi Rafi, an Ebi Hureyra. I prenio nam je Ebu Nuaym od Hišama, od Katade, od Hasana, od Ebu Rafi, od Ebu Hureyra radijallahu anhu. Radijallahu anhu ani nebiji sallallahu alaihi sallam od vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam Iza džele se bejne šuabiha arba thumme džahedaha faqad vođebe l'gusl kaže Rasulullah kada muž bude intiman u cijelosti sjed, legne sa svojom suprugom i na nju se nasloni odnosno dođe do kontakta između spolnih organa kaže faqad vođebe l'gusl tada je obaveza osobi da se da se okupa Bez obzira šta, da li je bilo intimnog odnosa u punini ili ne. E sada ćemo vidjeti drugi hadis koji također govori, a poglavlje je babu raslu maju sibu min Kaže, e, poglavlje e, pranje onoga što čovjeka e, zadesi ili prijeđe na čovjeka sa spolnog organa ženi. hadesena Ebu Mamer, kala hadesena Abdul Varis, anil Husein, kala Jahja, وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سال عثمان بن عفان od Ebu Mamera, od Abdul Varisa, od Huseina, od Jahja, da ga je obavijestio. Ebu Seleme, kako je jedan od tabijina, a zvao se Ata ibn Jesar, došao sa Zaid ibn Halidom, pa su pitali koga, subhanallah, vi se sjećate da smo govorili o posebnostima ashaba Resulullah sallallahu alaihi wasallam pa smo rekli da je onaj kojeg se meleki stidi Hazreti Osman radijallahu anhu iako ga se meleki stide o ovome je otvoreno govorio pitali su Hazreti Osmana radijallahu anhu pitaju Araejte idha džama'a ređulu u felem jumni a šta kažeš ti, koji je tvoj stav, odnosno šta se od Resulullaha prenosi? Ako muškarac ima odnos sa svojom suprugom i ne završi ga u cijelosti, kaže Kala Usman je ta oddav kema je ta oddav u salati u javsilu kerahu. Kaže, abdesti će onako kako abdesti za namaz i opraće svoj spolni organ. Subhanan. Tala Usman samjetuhu min Rasulillah sallallahu alaihi Sallam. Ovo sam čuo od Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaže, da se zalike, pa sam pitao ovome, da li treba se kupati ili ne treba? Hazreti Aliju, Hazreti Zubeira, Talhu, oni Ašere i Bulvešere, deset kojima je obećan džennet. Najposebniji među ashabima Resulullah, Hazreti Ubeja ibn Kaba, učača Kur'ana, najznamenitijeg, kaže, fe emaruhu bi zalike, pa su mu to naredili. Kaže, Jahja, obavijestili su me da su to čuli sve od Resulullaha sallallahu alaihi sallam. E sada također posljednji hadis pa ćemo pojasniti ovo da porijedamo stvari zbog čega imam Buharija na početku kaže hadis jel bez obzira je li bilo završetka spolnog, spolnog i intimnog čina ili ne, a poslije kaže ako su imali odnos i nije došlo do završetka spolnog čina ne mora se kupiti. Kaže mu Seded nam je prenio od Jahja ibn Hišama da ga je obavijestio Ebu Ayub Obavijestio me u Ubej ibn Kav da je rekao Allahu poslanića, ako čovjek bude imao intimni odnos sa ženom, pa ne bude imao intimni odnos u, u cijelosti. Ne završi, kaže Jersilu ma mesem re'ete minhu sume je u Opraće svoj spolni organ, ono što ima, na čemu imate kućni i klanjaće namaz. Kale Ebu Abdillah, kaže sad Buharija govori, El guslu ahvat, preče je da se okupa. Vodalik el E gledajte ovdje detalja. Kad stalno govori, što ja kažem, ja sam pročitao to u hadisu Rasulullah sallallahu alaihi Ovo je derogirano. Da se može intimni čin ima, nakon intimnog čina, bez obzira što nije jel, došlo do završetka, da je dovoljno da se čovjek opere od nečistoće eventualne, da abdesti da može klanjati hadisom idel tetal hitanani vođebel gusl. Kada dođe do kontakta spolnih organa, kaže Boži poslanik, obaveza je šta? Da se okupa. I ti uzmeš Buhariju, otvoriš Buhariju, vidiš da imaju tri hadisa. Prvi ti govori na jedan način, a druga dva ti govori potpuno na drugi način. Kaže Buharija, radijallahu anu Kaže, وَذَلِكَ Ovaj hadis, kada se susretu dva spolna organa, je došao nakon ovih hadisa koji govore da je dovoljno bilo šta da se da se abdesti. I subhanallah čovjek pročita, kaže, pa ima u Buhari hadis. Pa dobro, jel, jel možda derogiran hadis? Jel možda dopunjen? Jel možda dodatno pojašnjen? I subhanallah, zbog toga i time smo završili ovaj, ovo poglavlje, zbog toga je vrlo bitno da u razumijevanju vjeri, i to bih vas zamolio, molim vas draga braće i sestre, čuvajte se, imamo mnogo problema. Malo, malo pa dođe neka situacija gdje, vjerujte, ogroman trud i napor. Možda da nekoga čovjek uvjerava da počne držati namaz redovno. Možda bi manje truda trebao uložiti nego kad trebaš neke krive percepcije ispraviti. Kaže, ja pročito u hadisu. Ma dobro, isto to dobro pročito. Pa je to bolan dobro prevedeno? Možda i onaj ko je prevodio, možda je krivo preveo. Ja sam vam govorio primjer. Još čovjek koji je završio u arapskom svijetu, dao mi recenziju knjige jednu, da uradim. I to je dobro, znate, uvijek kada čovjek radi ono što voli, ja volim čitati, meni kažu, da ti ovo što ćemo ti mi platiti. Ja kao, dobro, super. Ja pročitam i zaradim. I onda provjeravam hadise. Ima hadis Božih poslanika, sallallahu alaihi vrlo bitan. Lijepo je da čovjek bude plemenitog roda, da fine iz čestite porodice. To je lijepo. To mu podiže njemu ili njoj vrijednost. Međutim, osnova je da ta osoba bude vrijedni koji praktikuje svoju vjeru. Onda, ga, jel, onda mu dodatnu vrijednost daje što je mašala iz fine porodice. Kaže Boži poslanik sallallahu alaihi sallam ovako Men betta bihi ameluhu onaj, kaže, čija su djela loša, lem yusri' neće ga ubrzati lem yusri' bihi nasabuhu neće ga ubrzati odnosno neće mu koristiti to što je on plemenitog roda hadis pejgambera jer pazite Ebu Leheb je amiža Božijeg poslanika sallallahu alaihi babo Božijeg poslanika Abdullah je Ebu Leheb su dva brata ima li većeg šerefa jel ponosa nego da ti Poslanik sallallahu alaihi sallam bude bratić čovječ. Kaže Boži poslanik, onaj čija su djela loša, mu pomoći to što je plemen tog roda. Riječ nesed znači plemeni truda znači i djeca. I ova je prevodio, onaj Allah dragi i njega imene uputio, neće spominjati ime pa neće biti gibet i nemojte tražiti u prvoj knjizi. Onaj, on je preveo onaj čija su djela loša, Allah mu neće da djeci. Nikakve veze nema. Al hadis Božijeg poslanika totalno, totalno pogrešno preveden. I čuvajte se toga, čuvajte se, ne du čovjek upadne, ovaj pogrešno preveo, ti dobro pročito i pogrešno primijenio. Vrlo je bitno, pogotovo ovo, razumijevanje propisa. Gledajte kako Imam Buharija pojasnio Kaže, na kraju on završava s rečencom wa ma bayyana Kaže, mi smo pojasnili ovo. Znači, prvo, da je dovoljno čim ima intimnog kontakta između. Kaže, dovoljno je da za trenutak, za, za milimetar, da spolni organ utoni u spolni organ, gotovo mora se kupiti. Susreli se spolni organ. Za, za milimetar. Gotovo. Kaže, imam Buharija, ovo smo, kaže, pojasnili jer je bilo razilaženja i ovo je pojašnjeno. Pazite, iđma je, konsenzus je svi u lemi. Da, takav intimni odnos, bez obzira što nije bio u punini, podrazumijeva kupanje. Dakle, mora se i muškarac i žena okupati nakon, nakon tog intimnog kontakta. Nije malo, nije malo situacija kada se desi da ljudi ovo ovo ne znaju. I zaista ljudi koji su čak iz muslimanskih porodica gdje se o tome razgovara, i dobro je da mi naučimo, da možemo jedni drugima prenijeti savjet, sestra, <clears throat> sestri, brat, bratu. I treba opet zadržati. I molim vas, zadržite, ja vas molim. Kada govorim o ovim temama, nemojte, subhanallah, kako, kako nas je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naučio? Lem Nikad Rasulullah nije bio bezobziran u izrazima koje koristi niti bezobrazan. Mi moramo pričati na, i o ovim stvarima moramo pričati na primjeren način one su vrlo bitne. Zašto? Jer u konačnici od toga zavisi koliko će umeta Muhameda sallallahu alaihi Ja mladićima ovaj imam savjet Božijeg poslanika i vidim da je on potreban da, da o njemu razgovaramo. Božji poslanik je rekao te zauvađul valuda el vadud. Žente se onim ženama koje žele da rađaju i onima koji su umiljate, koja je lijepe narav hoću da onaj, završim sa jednim detaljem i svima vama tako mi gospodara otvoreno je uvijek da to uradite. Meni je danas došao jedan e-mail gdje jedna od sestara kritikuje nešto što sam rekao i s pravom kritikuje nešto što sam rekao. Kazala je kako sam jedne prilike rekao da u našem vremenu žene veliku pažnju posvećuju da bude što veći meher, odnosno vjenčani dar. I njoj je to, kaže, zaista mi je to bilo kao verbalni šamar. Tako se ona osjećala. Ja sam ju naravno tražio halala. I zaista nisam mislio generalizirati. To je pogreška jer nisu svi ljudi isti, niti su sve žene iste, niti su svi muškarci isti. Ali sam joj kazao, jednako tako mi moja babja, ima ih ovdje sigurno desetak, kojima sam dok traže bračnoga druga govorio da su više pažnje danas mladi ljudi posvećuju fizičkom izgledu. I oni mi mogu to prigovoriti ti Havze kažeš da mi samo ganjamo one koji su fizički lijepi, jel tako? I sutra će meni doći deset milova je sram te bilo, ćeš nam to reći. Jel? Ja zaista kritikujem pojavu i zaista ne generaliziram. Ta pojava da smo mi danas, subhanallah, najprije opterećeni materijalnim, jer nam je to na prvom mjestu da nas Allah dragi sačuva i sve zajedno uputi, a drugo, šta je? Civilizacija je takva blještava ti kad skloniš ono što stoji iza, iza tog blještavila, iza onoga što je na prvi pogled tako lijepo i tako privlačno, ti vidiš da je tu karakter koji se ne može podnijeti. Jer je Boži poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao, ako se ženi, i ženi se radi odnosa s Allahom, jer ako ona ima odnos s Allahom, i ti ćeš moći sa njom imati odnos i zajedno ćete moći imati život. Ako ona nema vezu sa stvoriteljem, Onda ne možeš. Ako ti i ona nemate zajedno onoga koji je i tebi i njoj sudac, ne možeš izaći na Bez obzira koliko se trudi. Popušto. I ti i ona morate imati zajedno to usmjerenje. I zaista tu želim ovaj podvući da mi nije bila namjera onaj bogam nikoga da, da uvrijedim čak sestra kaže da je da su se sve naše sestre našle, kaže, one su, kako ti to kaže u predavanjima, kažeš, čestite, kaže, nisu one došle da slušaju od tebe tu uvred. Tako mi Allaha nisam namjeravao uvrijediti Ali gledajte jednu stvar. Istina, i zapamtite to u životu, istina makoliko gorka bila, bezbroj puta je korisnija i ljekovitija od laži koja obmanjuje. Hoćemo se lagati. Hoću ja govoriti, mi smo... Ne, ne, nama je ogledalo Boži poslanik, salallahu alaihi Ti ako njega poslušaš i vidiš dobre rezultate, reci hvala Allahu pa me uputio i slijedi Boži poslanik Ako kreneš drugom stazom, kako Iblis kaže na sudnjem danu, fela walumu enfusekum. Kaže, nemojte mene kriviti, nego krivite sami sebi. Ma ene bi kumu wa ma entum bi musrihi. Nit sam ja vas mogu na nešto prisiliti, nit ste vi mene mogli na nešto pisati. Kaže, ja sam vam obećavao i Allah vam je obećavao. Pa ste vi povjerovali mom obećanju, na Allahu. Allah je rekao, وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض onima koji vjeruju i dobra djela čine. Allah obećaje da će ih učiniti namjesnicima, da će uspostaviti vrijednosti. Nema vrijednosti bez uspostave porodice. I zbog toga ovaj detalj sam htio sa vama da zaista mi nije namjera bila jednako kada mladićima govorim Budite dobro oprezni. Budite dobro oprezni koja su vaša mjerila u trenutku kada birate bračnoga druga. Jednako tako i djevojkama. Zbog čega se udaje? Da, ja sam, čak sam kazao u e-mailu i time ću završiti neću. Ja sam mislio skrenuti pažnju, evo, uradio sam. Vjerujte da je jedan od problema nas muslimana i muslimanki što imate porodce muslimanske koje ne žele da imaju više od jednog djeteta. Deset godina jedno dijete. Izvini, ja znam, ovdje u Sarajevu, u glavnom gradu, čak sam spomenuo, jedan mi je komadant rekao, ženi je, su dva sina preselila, ostao, ostao je treći, kao šehidi. Htjeli su da joj sklonije treće, kaj ne, ne, ne, gdje su otišla ova dvojica ako treba nek odi treći. I reci mi ima većeg džihada, nego da dođeš kad budeš govorila da si od umeta Muhammeda sallallahu alaihi nego da kažeš ja sam rodila dijete. To je toliko velik čin da nakon poroda na ženi ni jedan jedini grijeh ne ostane. Jer vi znate da bolest i bol šta radi? sa čovjeka čiste sve grije. Kaže Boži poslanik, Allah zna roba iskušavati toliko da na njemu ne ostane jedan jedini grijeh a to, ja ne mogu kazati da je to u svim porodicama. Hvala Allahu ima i porodica. Ali je trend u našem društvu da se o tome ne razgovara. I ne smijemo mi zatvarati oči. Sutra kad tako Bog da vidim da ideš sa svojom hanumom i sa svojom djecom. Da milujem ja tvoju dječicu očima i da ti miluješ moju dječicu svojim očima. Da kažeš mašala. Vidi, nema što kaže jedna je žena prelije pokazala Pa kaže, nemoj govoriti kako ću nahraniti Petero usta, nego kaži da imam deset ručica koje će mene zagrniti. Pa zar nije poslanik rekao, ko odgoji jedno žensko dijete, pa je Haili usmjeri, jel, na pravi put, odgoji je, pa se ona uda i zasnije svoju porodicu. Allah nije će da da ga dotakne. Jedno dijete. Ako su muslimani i muslimanke oni koji imaju misiju onda o ovome trebamo razmišljati. I naravno, uvijek Allah mi slobodno, uvijek, savjet, hafize, možda što to pogrešno rekao, slobodno, od svakoga ću prihvatiti, Ja znam da je dobronamjerno. Jer je želja, čovjek kada govori, ja sam, evo, pričao sam 30 minuta, 30 minuta kada stavite na papir, to je možda 6, 7, 8 kartica teksta. naravno da sam možda pogriješio. Naravno da sam možda nešto generalizirao, nisam trebao. Ne mislim da je to generalno tako. Uvijek slobodno. Jer naša sestra kaže, razmišljala sam mjesec dana, hoću ti napisati e-mail. Odmah napiši. Tako je Hazreti Omer. Ako je ako su Resulullahu Hanume, Hanume davale savjet, zašto ne bi mi jedni drugima mogli davati savjet? Jedni drugi sa. Jer u konačnici ulema nas uči El mu'minune ba'duhum li ba'din nesaha. Vjernici su jedni drugima iskreni savjetnici. Wal une, ba'duhum li ba'din A licemjeri jedni druge izdaju. Kaže, savjetuje se sa prijateljicom, ona ju kaže, što ti, ti tu tu kaj nikad ne bi trpla. I ona se razvede, kaj budalo jedna je samo ti rekla. A ona je nagovorila da vjernik i vjernica jedan druge savjetuju. I prvo kad počnu, znam da treba dragog Boga biti svjestan i mislim to i to a želim da popravim stanje koliko mogu. Isto tako, e-mail, uvijek hvala Allah sredstva komuniciranja. Allah nas počastio da možemo komunicirati. Pošalje e-mail. Evo, jedan je abav isto danas nešto oko Sahija i mama Buhari poslao da ga Allah nagradi da se prati neke stvari. Uvijek budite slobodni. Jer je emanet, Allah je uzeo zavjet od onih koji bilo šta znaju. A eto, Allah me počastio da nešto sam naučio u životu. I dalje uči. Moja je obaveza da to širim. A i vaša je obaveza ste da širimo stil življenja Resulullah sallallahu Jer je Resulullah prisutan u našem društvu onoliko koliko su naši odnosi utemeljeni na njegovom sunetu. Odnosno vjera je prisutna. Odnosno milost dragog Boga je prisutna. I nemojmo se čuditi. Nemojmo se čuditi kad vidimo da imamo problema. Možda smo sami sebi uskratili za tu milost. Na kraju, ako Bog da, inšallah, na stranicu ćemo staviti Mnogo je braće i sestara koji su tražili da počnemo sa halkom Kur'ana. Broj naravno će biti ograničen. Svi oni koji znaju učiti u Kur'anu, žele da poprave svoj teđvid, moći će se ako Bog da prijaviti. Možda 20, 30 da ćemo moći primiti. Prošli put smo imali puno više. Ali eto, cilj nam je da se družimo, da, da vidimo, malo da popravimo onaj svoj i teđvid i da nas Allah dragi počasti da, da učimo Kur'an. Pogotovo to će trajati inšallah četiri ovaj, četiri puta u sljedećem mjesecu u maju i četiri puta u junu do Ramazana, onda ćemo jednu pauzu Ramazan napraviti, onda ćemo ići dalje ako Bog da. Naravno svima koji budu tu išli, s obzirom da me gospodar počastio pa imam sene do Rasulullah sallallahu alaihi sallam, planirano je da naučimo suru Fatihu kako treba da učimo, da, da nas ne bude stidni, ako treba pred gamberom sallallahu alaihi sallam da je proučimo onako kako treba i možda zadnjih osam sura ako Bog da. I tu ona će biti pitanja motivacije jer želim da one ljude koji odavno navaljuju tri, četiri godine se družimo kaže daj, daj, ja stalno nešto odgađam i onda sam shvatio da nemam zaista opravdanje da moram početi davat od, od svoga vremena alhamdulillah ima mladića koji uče hifs i njih stalno završavaju. Hvala Allah, malo, malo pa neko završi. Ima mladića i djevojaka koji završavaju hifs, ali zbog ovoga ambijenta ovdje planiramo ako Bog da, da, imamo jednu halku Kur'ana, pa Allah da nas počasti, ustrajat ćemo u dobro, ko što smo ustrajali u halki, halki hadisa, pa ona danas ovakva. Nije uvijek ovako bilo. Kako jedan nabav kaže, sjećam se kad nas je desetak, bilo sam neka mrsku duke gužva. <laughs> Pa dobro, alhamdulillah, nekada jeste gužva, nekada je manje gužva, ali uvijek je, draga braćo, ono, ono što vas molim, eto time ćemo savršiti ako Bog da. Nije ni jedno djelo malo ako ga Allah primi. Nemojmo se obmanjivati brojem Uvijek gledajmo da kvalitet bude dobar. Ako je kvalitet dobar, onda se možemo radovati. Ako kvalitet nije dobar, onda da nas Allah uputi da, da se popravimo. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى Gospodaru naš počasti nas, a nemoj nas poniziti. Gospodaru naš, oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodar naš, molimo te svako dobro koje od tebe molio tvoj miljenik Muhammed sallallahu alaihi Gospodaru, zaštiti nas od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočište i zaštitu tražio tvoj miljenik Muhammed. Gospodaru, počast nas da cijenimo blagodati tvoje. Gospodaru, počast nas da zahvalni budemo. Gospodaru, sačuvaj nas od oholosti. Gospodaru, sačuvaj nas od neznanja. Počasti nas da jedni drugi iskreno volimo i da jedni drugi iskreno savjetujemo. Zaštiti nas od zla. Molimo te najvećim imenom Tvojim. Počasti nas svakim dobrom i počasti nas svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatri i svakoga dijela koje približava vatri. Gospodaru milost tvoju molimo pa nas ne prepusti same sebi nikoliko treptaj oka. Gospodaru ne prepusti nas same sebi nikoliko treptaj oka. Počasti našu omladinu da se tebi vrati u obilje onako kako smo se tebi vraćali kada nam je teško bilo. Gospodaru počasti nas da se tebi vratimo iskreno pokajemo prije preseljenja. Gospodaru počasti nas da se u našim porodicama namaz obavlja. Da naše brakove na takvaluku uspostavljamo. Počasti nas da se Allaha bojimo u odnosu jednim, jednih prema drugim. Gospodaru počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Neka među nama niko nesretan ne bude, gospodar. Molimo te najvećim imenom Tvojim počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Gospodar, učini nam lijepim iman i učini ga lijepim u grudima našim. Gospodaru, pokaži nam kufr kakav jest i udalji ga od nas. Gospodaru, naš počasti one koji nas vodi da budu čestiti. Gospodaru, neka popravljaju stanje umeta i neka naše dove uvijek imaju. Počast nas, gospodaru, da naše ruke zajedno sa njihovim rade na dobru umeta. Gospodaru, onaj ko želi dobro umetu Muhameda, počasti ga da svako dobro ostvari. Onaj ko želi zlo, spriječi ga gospodaru jezicima i rukama našim. Gospodaru, smiluj se umetu Muhameda na svakome mjestu. Gospodaru, smiluj se umetu Muhameda u Siriji. Gospodar naš smiluj se umetu Muhameda u Siriji. Gospodar nas zaštiti umet Muhameda na svakome mjestu. Molimo te najvećim imenom tvojim da zaštiti sve nedužne ljude. Gospodaru počasti nas da mi pravednost provodimo. Gospodaru počasti nas da se mi tebi vraćamo. I gospodaru počasti nas da mi svoje živote na sunnetu tvoga miljenika uspostavimo. Oprosti nama i roditeljima našima prisutnim i odsutnim. Počast nas da ustrajemo u svakom dobru koje gradimo. Subhana rabbika rabbil izatjama, esfuna, yasifun alam, salamun rabbi, alamin.